Ala da. Ala da, eta gaur bueltan daukagu. Ha, Bo, a, ba, Mari Txalarren eh, atala edo pixka berandugo izango da, baina hori baino lehen beste gai batzuk izango ditugu gurean, ...así gera beti bezala baratzaren atalarekin, eta zertaz hitz diguzu. Bueno, bueno, gero vamos a hacer una entrevista a Mark, uno de los que escribió el libro Con los pies en la tierra, y, y luego también le pasaremos una entrevista a una miembro de la asamblea del tren de alta velocidad, y nada, y, marechalar ya una... Eta HTaren inguruko asamblada hori, ba, asambladako elkarrizketa hori izango da, larun bat honetan, ba, manifestazioa dagolako, ekainak amaika, arrasaten seietan, eta beraz, ba, horren inguruan mintzatuko digute. Gusti hori baino, ah, baduzu zerbait. Bueno, y que vamos, que vamos esta vez en vez de hablar de la huerta comestible, vamos a hablar sobre el huerto medicinal. Ba, hori izango da segituan, baina hori baino lehen, bakuña txiki bat entzungo dugu eta bestitxo bat. kultura eta ingurugiroaren suntxiketa, diru publikoaren xauketa, metropolizazioa, herrien gaineko inposaketa, espekulazioa, baserritarrei erasoa, tentxo altuko linien eta zentral termikoen eraikuntza, ondakindegiak, tunelak, meategiak, tren bat gelditzeko arrazoiak ditugu ekainak amaika, arratsaldeko zeitan, arrasaten, abiaduran Durandiko trenaren aurkako manifestazio nazionala. Mila arrazoi ditugulako abiaduran trena gelditu. bestia entzuten ari zarete narizarete, chingurri eta bi astero bezala orain tokatzen dena baratza hitz teada da, baratzaren atala, baina gaurkoan ba ohikoan ez bezala e, sendagai belarretaz hitz egin behar diguzu, ezta Ah, pues bai. Pues nahi sonia Vale, pues nada, que como siempre hemos estado hablando de la huerta comestible, pues hoy un poco para variar, pues hablaremos un poco del huerto medicinal. Y nada, pues el huerto medicinal pues siempre ha sido como el botiquín de la casa, de donde se obtenían los remedios para, curar los pequeños y grandes males eh, en las familias o pequeñas comunidades rurales. Y este pues era un ámbito que pertenecía al ama de casa, que era la que guardaba los conocimientos transmitidos por los antepasados, generalmente de de una forma oral. Y, bueno, pues para ser rápida y eficaz, la persona que gestionaba esta labor, pues elegía sus plantas en su propio huerto. Su recolección de, plantas se iba enriqueciendo en medida de que iba evolucionando la salud de, de los suyos o de la gente que le rodeaba y contemplaba también pues las plantas silvestres que crecían abundantemente en los bosques y matorrales, lo que hacía innecesario su cultivo. Por otro lado, ningún huerto era igual al otro cada, huerto se podía ver las actividades o dolencias que había con mayor, frecuencia en los pequeños núcleos rurales o familias ah, rurales. Así pues, el huerto medicinal ha sido durante mucho tiempo una realidad antes de perderse en el olvido. ¿no? Un olvido ah, pues, acelerado por los fármacos, el descubrimiento de plantas exóticas, a las que solo por el hecho de crecer en el otro, en el otro extremo del mundo pues como que se le da más valor y como que aumentaba sus poderes. Siendo lo más lógico pensar que, las plantas que crecen en el mismo entorno que nosotros y se han podido desarrollar en sus células todas las defensas inmunitarias necesarias para su supervivencia eh, sean justo las mismas que precisamente nosotros necesitamos. Y, y, vamos, que todo esto de que vengan del extremo oriente, que también es un, una historia ahí de, milagros, vamos. Actualmente este conocimiento pues está muy disperso, ya que con el paso de las generaciones pues se han ido perdiendo el conocimiento y la utilidad de las plantas. Pues, unas veces por el interés por, la, por las siguientes generaciones y otras por el miedo que tiene la persona que posee el conocimiento al transmitirlos y, y parecer un poco pues atrasado. Así pues, vamos a hablar sobre unas pocas plantas clasificadas en 10 grupos, según las dolencias, y, luego estará el trabajo personal de cada cual en encontrar cuál es la, que mejor le va según la dolencia, ya que ninguna planta es universal para, cada, para las personas. ¿no? Toda esta información será orientativa y, al que le interese, pues que consulten en libros, informe también cuál es la parte que se utiliza, cómo se recolecta, eh, cuándo se seca y cómo se aplica. Entonces, ¿hablamos un poco de los grupos? son dos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de las plantas del sistema respiratorio, por ejemplo, para las dolencias de tos, resfriado, anginas. Y por un lado serían las plantas antisépticas y respiratorias, pues unas típicas que se pueden encontrar por aquí sería la menta, la salvia, el romero y luego también la lavanda, la hiedra terrestre, que bueno, que ya son un poco menos conocidas. Luego, como plantas suavizantes que calmen la tos, las gargantas inflamadas, pues estarían la borraja, que se utiliza, que se cultiva mucho por aquí, y luego el llantén, que sale de forma silvestre, en cualquier tipo de jardín, en los alrededores de la huerta, y luego ya estarían, pues, como más menos conocidas, eh, pues la amapola, el, malvavisco, bueno, etcétera. Como plantas sudoríficas o estimulantes, sería para resfriados y dolores de fiebre, gripe. Pues una que es que, que hay aquí mucho de forma silvestre, pues sería también la bardana, la borraja, la melisa, la menta, el gordolobo, las flores de sauco, el tomillo, Luego, como plantas antiinflamatorias, para tipo anginas, eh, eh, afecciones de garganta, pues serían algo que abunda mucho por aquí, serían los brotes de zarzamora. Luego, por otro lado, estaría el romero, y así. Y como plantas antiinfecciosas, pues una que se utiliza mucho, pues sería la raíz de, de la bardana, luego la borraja, lavanda, romero, las flores de sauco, como las más conocidas y que están a mano aquí en forma silvestre, fáciles de localizar. Como plantas de la digestión, pues plantas que estimulan la digestión serían pues la manzanilla, el hinojo, la melisa, la menta, la salvia, la caléndula, el tomillo. Como plantas laxantes, como para el estreñimiento, pues estaría también la borraja, el hinojo, el malvavisco, Luego, como plantas antidiarreicas, pues otra muy utilizada sería la zarzamora, la salvia. Luego, como plantas hepáticas que actúan sobre la función del hígado, pues estaría la menta, la manzanilla, la caléndula, el diente de león, que es muy común también aquí en los jardines y en los alrededores de las huertas. Y luego, como plantas del drenaje del bienestar y de la depuración de la sangre, pues habría también como, dos grupos, ¿no? Las plantas depurativas que limpian la sangre y sería pues también la bardana, la capuchina, el fresno que abunda mucho, como silvestres el llantén, el diente de león, la salvia y como plantas diuréticas que limpian los fluidos, lo que reduce los dolores articulares, como artritis o gota, pues sería también el fresno, la ortiga, la borraja, el diente de león, la cola de caballo, Luego, plantas de la función nerviosa, pues unas que regulan y calman pues serían el espino albal, que también hay mucho de forma silvestre, la manzanilla, la lavanda, la mejorana, la melisa. Y, y bueno, pues luego hablando un poco de las plantas utilizadas más de tipo féminas, ¿no? Sería pues como plantas para el embarazo, pues estaría la manzanilla, el hinojo, la melisa, como luego también estarían pues como las plantas contraindicadas por ser abortivas, pues serían la salvia, la artemisa, la ruda, el perejil. Y como plantas de la lactancia, pues estaría la ortiga, el hinojo, la verbena. Luego para las gritas de los senos, pues sería unas pomadas de caléndula. Luego plantas de regulación hormonal, pues serían la salvia, la milenrama, la manzanilla, romero, hipérico, Luego otro grupo pues serían el, de las alergias, y pues bueno, que estarían la ortiga, el llantén, las flores de sauco, el tomillo. Luego otras, pues como el cuidado del cuerpo, ¿no? Como plantas para la piel, pues estarían la manzanilla, la lavanda, el romero. Luego, pues plantas capilares, pues también estaría la bardana, la capuchina, manzanilla, ortiga, romero. Luego otras para el cabello, eh, pues anticaída del cabello y así pues bueno, Mari Chaler ya o Peri Gil ya nos comentó un poco, pues también estaría la bardana, el romero. Luego, pues habría otro grupo de las somníferas, pues que estaría la amapola de, California, eh, la lavanda, el hipérico. Luego, por otro lado, estarían el grupo de contra la ansiedad, la melancolía, la depresión, que, bueno, una muy típica es el hipérico, que es de donde se saca el Prozac y tantos problemas hay en, en Iparralde con, esta planta, ¿no? que no la dejan recolectar. Y, bueno, pues sería la típica. Y, ya como, como, último grupo, pues serían las plantas antisépticas y cicatrizantes, ¿no? Para, pues eso, por problemas de... para cortes, arañazos... Y pues es así, de las más silvestres fáciles de encontrar, pues estaría la milenrama, el llantén, gordolobo, malvavisco, consuelda, caléndula, y bueno, y un poco eso, que, que, bueno, que, son, que no son plantas universales y que cada persona debería de, ir probando todas estas cosas, ¿no? Luego, todas estas plantas, pues hay unas que se pueden cultivar en casa, en macetas, como en la huerta, en la tierra, ¿no? Y, bueno, que, muchas de estas es fácil observar en la naturaleza dónde se encuentran y bastaría solo con, con ir y recolectarlas. También luego, pues que hay muchos tipos de, formas de utilización, ya sea para aplicaciones orales como infusiones, decocciones o maceraciones tanto en alcohol como en aceite, como en vinagre o en forma de ungüentos para, aplicación generalmente sobre la piel. Y bueno, pues esto, pues sin más, que sea un poco para, crear un mayor conocimiento sobre el entorno y, bueno, y que ver que nos podemos curar con, con otras cosas que no son los, los fármacos y por eso volver un poco a crear un poco más la autosuficiencia en, en nuestra salud. Galdetuko diogu ere gonbidatu bereziari, marietxalar jaunari, ea zer e, iruditzen zaion guzti hau, berak erabiltzen duen hauetako sendabelarren bat. Bai, bueno, bai, nik e, ezagutzen dudana eta ez duzuna mentzionatu, da marihuana, nik erabiltzen dut lotako. <laughs> Baina, bueno. Da, ondo iruditzen zait, ez? Ba, badakigu hiperikoa hona dela, ba hori, tensioarako, eta tansiedaderako, hola, gau pas egiten duzuenean, ba, hartu zazu hiperiko infusio bat, eta loigo zu tita batean. Iperikoa do marihuana orduan. Hori da. Oso ondo, ba, jarraituko dugu aurrera gure saioarekin, musika pixka bat eta jarraian ba aipatzen genuen elkarrizketa hori, Los pies en la tierra liburuaren inguruan. Ba, txingurri hotxak entzuten ari zarete, antxeta irratiaren sintonian, laro beratzi puntu zazpi eta laro eita mar puntu bost FM-en. Ba, mediak ekoizten dituen saioak herri Eta jarraian, baipatzen genuen liburu horren inguruan arituko gera, los pies en la tierra, edota lurrak oinean e, liburua zain zuzen eta Santi ba orain dela egun batzuk e, liburuaren egilarekin egondu zen azalduko diguzu pixka bat zertaz eh, hitz egiten duen liburu honek Bueno, Pues nada, pues después de cinco años que se escribió el libro este, de Con los pies en la tierra, pues pasaremos la primera parte de una entrevista que le hicimos a uno de, los escritores, de Mark, y, bueno, y él nos va a contar un poco en qué consiste este libro, de, que se utilizó como herramienta en los movimientos rurales, ¿no? Va, hortxe doa. Bueno, pues eh, un poco los, motivos por los cuales surge el libro serían un poco los mismos de por qué todavía tiene sentido presentar el libro, ¿no? Pues entendemos que lo que nos llevó a hacer el libro, pues sigue teniendo validez actualmente. ¿no? Lo que veíamos es que pues durante los últimos años, a lo mejor ahora ya podemos hablar de más de 10 años, eh, están surgiendo distintos colectivos, grupos, asociaciones que trabajan temas relacionados con la agricultura, la alimentación y la defensa del territorio desde una perspectiva pues crítica con lo, con lo establecido y buscando pues alternativas a esto que tanto criticamos, ¿no? Entonces veíamos que entre todos estos grupos eh, suele haber bastante mm, poca conexión, hay relaciones personales, pero y unos grupos sabemos de las actividades de los otros, pero suele ser bastante poca el trabajo coordinado ¿no? o, o compartido. Entonces, entendíamos que hacer un libro colectivo que implicara distintos colectivos ¿no? en su realización, pues podía servir como una herramienta para tender lazos entre unos grupos y otros y que al, darle forma de libro pues fuera una herramienta de, para divulgar estas experiencias, o sea, para dar a conocer estas experiencias y como también entendíamos que, que el libro puede ser una herramienta para grupos que están haciendo las mismas cosas y, que no, bueno, o sea que también en cierta manera se pueden, pueden sentir el libro como suyo, ¿no? digamos. O sea que fue una, una fue una, una recogida de, de, experiencias colectivas y cómo hacía la coordinación esta de... Sí, claro, un poco eh, lo que veíamos es que en ese tipo de grupos que un poco para entendernos de qué grupos estaríamos hablando, ¿no? Pues hay desde, desde experiencias que se dedican a producir alimentos, cooperativas de producción, muchas de hortalizas, verduras, luego grupos de consumo que normalmente están coordinados, incluso hay experiencias, como luego comentaremos, que son eh, eh, cooperativas unitarias que se les llama, donde hay producción y consumo integrado en la misma estructura. Luego también habría colectivos que están eh, llevando a cabo luchas contra agresiones al territorio que en su práctica y en su discurso también incluyen temas eh, agrarios, digamos. ¿no? Luego, eh, por otro lado, hay algunas pocas ONGs que aparte de trabajar en América Latina o en otros países, están haciendo trabajo político aquí y, en, el trabajo y en el discurso de estas ONGs los temas agrarios y alimentarios también tienen un peso importante. ¿no? Luego, en algunas zonas hay algunos sindicatos agrarios que llevan un discurso bastante crítico y también hay pequeños grupos de, investigadores que desde distintas disciplinas pues están estudiando temas ah, relacionados con lo agroalimentario. Y el último tipo de grupos que podríamos incluir en esta constelación ¿no? un poco difusa de, de lo agroecológico pues estarían experiencias de, gente que se ha ido a vivir a en sitios de montaña que, antes estaban abandonados, que se les ha venido a llamar neorurales, ¿no? y pues que aparte de hacer el trabajo del día a día en, sus, en su casa o en su pueblo, también están eh, participando de luchas políticas. Entonces, un poco vemos que toda esta serie de grupos que nos cuesta un poco definir con una palabra, ¿no? De, eh, qué es, eh, qué es toda, esta gente, forman algo juntos, pues un poco nosotros veíamos que, que cuando pensamos en estos grupos vemos cosas que tienen en común unas con otros, pero nos cuesta un poco de encasillar, ¿no? Porque por un lado podríamos pensar que tienen parte de, o sea, forman parte del movimiento ecologista, pero por otro lado también entran en el terreno de la economía social o en las luchas del territorio. Entonces, esas son como distintas etiquetas que existen y estos grupos no acaban de encajar bien bien en ninguna de las etiquetas, que por eso un poco nosotros hablamos de movimiento agroecológico como algo que no entendemos que sea una realidad eh, palpable, pero sí que entendemos que hay como ciertas afinidades entre un montón de gente, ¿no? Sí, porque además del nombre del libro, Los pies en la tierra, añadís como reflexiones y experiencias hacia un movimiento agroecológico, ¿no? ¿Qué, queréis decir con esto de agroecológico y de qué tratan estas reflexiones y, las experiencias? Vale, pues a ver, eh, serían como dos preguntas, ¿no? La primera, eh, de qué entendemos o por qué le llamamos a este movimiento agroecológico, ¿no? pues sí que estaría bien comentar que lo de la agroecología, esta palabra, eh, que últimamente cada vez em, pues suena más, ¿no? es algo que viene del mundo de la universidad. En concreto, aquí en Europa, pues esta palabrita de la agroecología entra por Andalucía a través de, de un instituto de sociología de la Universidad de Córdoba. ¿no? Entonces, es un concepto que sale del mundo académico, que viene de América Latina, que sale en los años 70 del encuentro entre ciertos investigadores, sobre todo agrónomos, con algunos grupos de campesinos e indígenas eh, que están así pues empezando, bueno, que están llevando a cabo luchas políticas por defender sus derechos y tal, Entonces, em, lo que ha pasado un poco aquí eh, es que el concepto de agroecología se ha salido un poco de la universidad. Entonces, eh, ¿Qué se entiende por agroecología desde la academia? Pues a grandes rasgos y para simplificar, eh, podríamos hablar de cinco dimensiones del concepto de agroecología académica. La primera, que es un poco la, raíz a partir de la cual salen todas las otras, sería la agroecología entendida como una ciencia. De hecho, el, autor más conocido de, de la universidad así en temas agroecológicos es Miguel Ángel Altieri, y que él es un poco el que representa esta vertiente científica de la agroecología. Eh, estos lo que dicen es que un campo o un pasto eh, se puede mirar como si fuera un ecosistema. Entonces, estos, estos que son normalmente biólogos o agrónomos, eh, lo que se dedican es a estudiar las relaciones ecológicas, pues ciclos de nutrientes o de energía que hay dentro de un, de un campo de cultivo, por ejemplo. <clears throat> Y entonces detectan eh, leyes eh, naturales, digamos, ecológicas, que, pues que ellos lo que dicen es que son leyes universales que funcionan en todos lados y entonces eh, a través del conocimiento científico de cómo funcionan las relaciones entre los vegetales, entre los insectos y las plantas, entre los nutrientes del suelo y las, plantas y los cultivos, pues entendiendo la lógica ecológica de un campo, pues eh, se pueden eh, detectar cuáles son las prácticas eh, más idóneas desde el punto de vista ecológico y agronómico. Entonces, la segunda vertiente sería ya estrictamente la práctica agronómica. ¿no? La agroecología, en este sentido, se puede entender como una nueva escuela de agricultura ecológica, como existe la agricultura natural de Fukuoka o la agricultura orgánica que empezó Albert Howard hace más de 100 años, o la permacultura, pues la agroecología, en cierta manera, se puede entender como una nueva escuela de agricultura ecológica. Y lo que caracteriza, entre otras cosas, pero comparte muchos aspectos con otras escuelas, pero una de las cosas más curiosas o que más distinguen a la agroecología es la importancia que se le da a los conocimientos tradicionales. Como he comentado, esto de la agroecología sale del encuentro entre universitarios y campesinos indígenas. Entonces, estos universitarios lo que escriben en sus libros y en sus estudios eh, es un poco se dedican a ver la racionalidad ecológica de la producción campesina. O sea, eh, lo que no es muy, <laughs> o sea, lo que no hace falta estudiar mucho para ver que es que los campesinos durante siglos han llevado a cabo una producción agraria eh, ecológicamente sostenible y adaptada a las pequeñas condiciones del lugar donde cultivan. Con lo cual, pues desde la agroecología académica lo que nos proponen es lo que ellos llaman un diálogo de saberes entre el conocimiento campesino y el conocimiento científico. Cómo eh, el conocimiento tradicional agrario eh, nos puede permitir diseñar sistemas productivos ecológicos mucho más adaptados y eficientes. Vale, entonces, la tercera pata ya nos centramos a algo que que a nosotros, digamos, desde fuera de la universidad es de las cosas que más nos han interesado, que es la vertiente social, ¿no? Entonces, la tercera pata de la agroecología podríamos decir que es, la agroecología se puede entender como un modelo de desarrollo. Entonces, aquí es donde entran la sociología, la antropología, la, historia, las ciencias políticas, la economía ecológica. Entonces, ellos lo que, lo que proponen es que un campo, un sistema agrario, eh, no puede ser estudiado sin tener en cuenta a las personas que trabajan en ese campo. Con lo cual, todo, todo lo que les pasa a esas comunidades campesinas eh, debe ser integrado en el análisis del sistema productivo. Normalmente los, ingenieros agrónomos cuando estudian un campo se olvidan de que hay una persona o varias personas que trabajan ese campo. Entonces, la agroecología y en el caso de, como comentaba, que había entrado por, Andalucía por, a través de un, instituto de sociología. Aquí, eh, en Andalucía, eh, han sido sobre todo sociólogos e historiadores los que han dado más impulso a esto de la agroecología. Y ahí, pues, esto, un poco lo que ellos hacen es estudiar la evolución de las sociedades agrarias rurales y incorporan aspectos económicos, políticos y sociológicos en el diseño de modelos de lo que ellos llaman un desarrollo eh, rural agroecológico. Vale. Y entonces, eh, la, última, que serían dos, sería la vertiente política de la agroecología. Y lo divido en dos porque ellos, los agroecólogos de la universidad, normalmente, eh, cuando entran en política, no exclusivamente, pero sí que entran a ir a negociar con las instituciones eh, oficiales, digamos, Miguel Ángel Altieri, por ejemplo, lo hace bastante, que es ir allá a hacer presión para que cambien las políticas oficiales eh, a través de demostrarles que la producción agroecológica no solo es más sostenible, sino que puede mejorar sensiblemente el bienestar de las poblaciones rurales. ¿no? Entonces nosotros, que aquí es donde entraríamos, eh, entendemos la vertiente agroecológica política eh, desde el movimiento de base y desde una perspectiva claramente pues anticapitalista, antagonista, ¿no? Y un poco pues esto, ¿no? ¿Por qué usamos agroecológico? Pues porque nosotros ahora unos 10, 11 años eh, empezamos a conocer esto y nos llamó la atención porque nos servía bastante para separarnos, para distinguirnos de todo lo que estaba empezando ya a cuajar muy fuerte que era el auge de la agricultura ecológica capitalista industrial. O sea, en los años 70-80, si tú decías yo hago agricultura ecológica, se sobreentendía que aparte de cambiar las técnicas agrarias, todo esto iba acompañado de un cambio en la dieta, en el estilo de vida, asociado a luchas políticas o la antinuclear, etc. ¿no? Entonces, nos encontramos que a finales de los 90, principios del siglo XXI, eh, decir agricultura ecológica es poco más que decir que has cambiado unos productos químicos por, unos por otros productos, pero toda la vertiente social y política se había quedado en el camino. Entonces, la gente que estábamos en lo de la agricultura ecológica, pero que la vinculábamos a algo político y social, vimos en la palabra esta agroecología una manera de distinguirnos de todo el mamoneo de la agricultura ecológica, del biocultura, del veritas, etcétera, Entonces, un poco fue sobre todo a través del colectivo madrileño de Bajo el Asfalto está la Huerta que empezó a, generalizarse el uso de la palabra agroecología en este ambiente, digamos, más radical, ¿no? Políticamente. Y luego, en la segunda pregunta, que sería las reflexiones y las experiencias, pues ya bajando al libro de los pies de la tierra, eh, nosotros veíamos que en estos grupos que he mencionado antes, que trabajamos lo agrario relacionado con lo político, eh, vemos que compartimos en general un grave problema, a nuestro entender, que era la falta de reflexión sobre lo que hacemos. Entonces teníamos claro que, que, queríamos hacer, construir una herramienta de reflexión que aportase algo a estos grupos. Y entonces detectábamos que una de las carencias más habituales es que Normalmente el trabajo productivo en la huerta o arreglando el pueblo ocupado o lo que sea, eh, nos deja muy poco tiempo para pensar sobre lo que hacemos. ¿no? Y, también detectábamos que hay ciertos problemas que son comunes a todos estos grupos. Entonces, un poco la idea de, hacer este libro era aportar una herramienta y practicar con una herramienta de reflexión colectiva. Gonekin erobero. Mundu Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri pauzu mediak ekoiztutako saioak. Hiru bebikoitza herriotsak.info. Hiru bebikoitza herriotsak.info. herriotsak.info. Ba hortxe izan dugu beraz elkarrizketa hori, e, eh, kon los pies en la tierra, edo edota oinak lurrean, liburuaz mintzatzen, Eta bueno, asaltzen ziguten lehendabizi, ba azken 10 urteetan hainbat eragile eta talde sortu direla nekazaritza edo talurraren defentsan aritzen direnak eta oneri bultzada emateko eta eragile desberdinen artean ere loturak sortzeko, ba liburuaren ideia sortzen da. Esperientzia guzti horien berri emateko. E, guztia ba E, eh, guztio hauen artean, baratza kolektiboak, kontsumo taldeak, Ego eh, Amerikariekin e, kooperazio proiektuak e, nekazal kooperazio proiektuak sustatzen dituzten taldeak, e, nekazal okupazio mugimendua edo eh, herri berreskuratutakoak e, berreskuratutakoen esperientziak agertzen dira, baita agroekologiaren inguruan dabiltzaten ikerlariak. Eta azken finean esaten zuen, ba, olako popurri, popurria e, ba, nola baita elkartzeko dagoen hitz edo kontzeptua agroekologia agroekologiaren kontzeptua izango zela. Orduan, agroekologia definitzeko unibertsitate mundutik datorren kontzeptua dela esan behar da, baita baserritarre, baserritarren eta unibertsitarioen arteko batopaketa batzuetan sortu dezela hitza hori. Eta bide desberdinak daude eh, agroekologia ulertzeko. E, bost eh, modu esan dizkigu, lau edo bost modu esan dizkigu, eta lendabizikoa zientzia bat bezala ulertzen eh, dutela batzuk eta nekazal gune bat ekosistema bat bezala ulertzen dute. Beraz, eh, horren logika ulertuz, praktika hoberenak bilatzen dute el, eh, ba, ekologia eta nekazaritzaren irizpideak jarraituz. Bestetik, praktika bezala ulertzen da ere bai eta nekazaritzaren tradizionalak ekartzen aldituen irakaspenak aplikatzen saiatzen da hirugarren modu ulertzeko agroekologia izango zen eh, ba honek gizarte zientzietan e, aplikatu daitekeen eredua dela Azken finean, nekazaritza edo ekoizpen sistemak zerikusia duelako gizartearen nondik norakoan. Baita politikoki ere ulertu daiteke agroekologia, eta beraz politikoki eragiten saiatzen dira agroekologia defenditzen dutenek, batzuk instituzioen instituzioei presioa eginez eta beste batzuk ba oinarrizko mugimenduak bultzatzen. Eta esaten zigun markek, ba, ekologiaren kontzeptua sortzen dela, ba, nekazaritza ekologiko, baina industrializatuaz bereizteko garai ba, bazken finean ekologia hori edo nekazaritza ekologiko hori, ba, bestean e, e, kimikoak erabiltzen dituen e, nekazaritza bezain kapitalista zela nola baita esateko, eta azkenian ba, beste eredu bat bultzatzen ari zuten guztiek, ba, beste zerbait planteatzen zuten, eta beraz beste hitz bat hasi ziren erabiltzen, hortik sortzen da agroekologia hitzaren kontzeptu hori. Esan beharra dago, elkarrizketa honen lehenengo zatia entzun dugula gaur, urrengo saioan, hemendikan bi astera, ba izango duzute aukera, elkarrizketa horren jarraipena entzuteko, eta bigarren parte horretan, ba, bai asaltzen dugu igual akaso gehiago, liburu horren e, nondik norakoa, konospizena tierra, edo oinak lurrean liburuaren nondik norakoa. ¡Gracias! esaten genuen bezala, larun bat honetan eh, manifa egongo da, txetearen kontrakoa arrasaten, eta horreta hitz egiteko, onintze daukagu telefonoaren bestaldean, arratsaldeon. Arratxaldeon, bai. Ba, bueno, e, mila arrazoi atxetea gelditzeko, tenemos razones para parar un tren lelopean, manifa egongo da arrasaten, e, ba, zeintzu dira arrazoi horiek, hola nagusik ibintzat? Bai, begira, arrazoi nagusiena da, azken finean, gauden gizarte honetan eta gizarte eredu honekin, ez duela ikusten inolaz ere, bueno, ba, esan daigun, iritarrontzako eskubideen egikaritza ez, eredu sozioekonomiko honek gure eskubide guztiak guzti zapusten ditu, eta horren irudi nagusia biadurandiko trena da gaur egun. Orduan, e, mila arrazoi ditugu, esaten ditugunean, nagusienetariko hori da, ez? Eredu honet naurka e, guztiok batera jardun behar dugu laborrokan, eta beraz, ba, borroko hori aurre egiteko, ba, nola baiteko, e, nola esan, mm, ba, e, borroka desberdinen arteko batuketa baten man behar dugula, ez? Mhm. Eta, bueno, ba, mila gazoi ditugunean, e, eh, nola bai, gazateko manik, fan, e, hori izladatu nahi dugu, baina baita ere, ba, bueno, atxetearen aurka egoteko mila gazoi dauela, bai, ingurumenaren kontrako, ingurumenaren aldeko arrazoiak, hau da, atxeteak ingurumenean egiten dituen sarraskien, hau, e, sarraskia salatzeko arrazoiak, baita ere, e, gizartearen interesen aurkako, sozialki interes, gizartearen interesen aurkako e, azpiegitura bat dela, eta hori ikusten dugu azken aldian, ba, e, osasun gintzan, eskuntzan, zenbeste arlo batzutan, ematen ari diren murrizketak, e, bai eusko jorlaritza zen, Espainiako gobernu zentralaren, e, aurre kontuetan eta hori bere ba, iritarro gu guztio jasaten dugu. Mhm. Hori dela eta, bueno, ba, hor badaguku beste, beste bat atzetaren aurka jarduteko. Eta aipatzen, aipatzen duzu pixka bat, krisi garaian gaudela, hainbat murrizketa egiten ari dituztela hainbat sektoretan, aldiz eh, eta batez ere abiraduratniko trena, ba, estrategikoa bezala eh, jotzen dute, eta mm, ez da planteatzen inungo murrizketarik eh, obra erraldoi honetan zer e, pentsatzen duzute honen inguruan Bai, egia da, azkenengo asteetan bat ez ere, eh, hautezkunde aurretik alabazen ere, hautezkunde ostean e, gertatu diren mugimendua dira eta inoiz baino propaganda ikusi dugu abiadurandiko trenaren alde ez, eta hor atzo bertan Patxi López, elege biltzar, bueno, jorlaritzako lendakariak egiten zituen adierazpenak, eta kitaniako eh, lendakian diarekin egin zuen eh, agerraldia ez, ehatzetearen aldeko propaganda emoteko. E, egia da, propaganda asko moten da biltzala, baina egia da baita ere, obrak aurrera badoaz ere, moteltasuna ikusten dugula obretan ez, eta hor, e, beraiek adierazten badute dirua sartu eta sartu da biltzala, eta inungo murrizketarik ez dagoela, egia da, ba, bueno, aurretan e, edo emaniko dirua ez dela entzen, edo eta dagoen dirua ez dala nahikoa. Eta hor, e, ikusi genuen ere, iaz, ba, bigarren zeilekoan, obra guztiz geldituta egon ziren, aurrekontuetako dirua amaitu zelako. Eta orain ere, ba, dirudi, bantzeko zerbait gertatzen ari dela da e, dano administrazio publikoan ez dagoela dirurik eta beraiek e, badiote ere atzetarentzako dagoen diru guztia horretarako dela ba badirudi ez dela nahikoa. Hmm. Eta Euskal Herria iruzatitan banatu egonda, ht proiektu ere bai iruzatitan banatua dago, eta bakoitzak e, abiadura desberdin bat badu. Euskal Herkidegoan e, eh, obrak hasi dira jada, aldiz e, iparralden eta nafarroan, ba, proiektuak bai, baina obrak ez dira hasi. E, zuek e, azken finean pentsatzen dut, guzti honen ez da bakarrik HT bat edo bestia, linea bat edo bestea, baizik eta ereduaren kontrako jarrera hartzen duzutela, ez da? Bai, hau da, elkarlana berazi eratik e, eh, adierazi duen zerbait da, lehen esan ez, eh, e, abiaduran diko trena eredu sozioekonomiko liberal baten ondorioa dela, hau da, egitar guztion eh, eskubide soziala bermatzen ez dituen eredu baten ondorioa dela, eta ondorio hori da borrokatu behar dena. HTA eredu horren izlada nagusia eta eredu e, adibide nagusia bada ere, benetan atzean dagoena, eredua bera da, eta eredu hori da, ekartzen dituena beste proiektuak ere, beregunean lemoiz ekarri zuena, e, kastejongo termika dakartzana, boroako zentral termikoa ekarri duena, pasaiako superportua, e, supersurra, e, hau da, proiektu guzti hoiek eredu baten ondorioa dira, eta benetan aurkaratu behar duguna eredua bera da. Ba, onintze gelditzen zaiguna kaso deialdi hori bergogoratzea da, larun bateko deialdia. Bai, ba, besteri larun batean agrasaten ikusiko gara, ratzaldeko seiretako manifestazioan, eta bueno, ba, guztiok anelkartuko gara, eta ba, bide berri bat azteko asmotan, ez? Ba, onintze, mi esker gurean egoteagatik eta abia tren honen aurkako eh, manifestazio horren deialdia egiteagatik, mi esker. Zuei. Zuei kultura eta ingurugiroaren suntxiketa, diru publikoaren xauketa, metropolizazioa, herrien gaineko inposaketa, espekulazioa, baserritarrei erasoa, tentxo altuko linien eta zentral termikoen eraikuntza, ondakindegiak, tunelak, meategiak, tren bat gelditzeko arrazoiak ditugu ekainak amaika arratsaldeko seitan arrasaten La fiesta handiko trenaren aurkako manifestazio nazionala Mila arrazoi ditugulako abiadura handiko trena gelditu estamos otra vez criticando al establecido sistema sobre su cadena. Subimos a la cumbre, nos pincha culo. La cima del mundo está muy afilada, por eso al llegar no valemos nada. mucho peso. ¡Cabrones! Y cabras saltaban por el monte y te daban la leche por la cara. Y tú, enfermo matón, que vas inteligente, te estás cagando en la leche, en el queso y en la cabra. Pues tú vas de eso, delito y de progreso. Robaste la cabra y la guardaste en tu morada. lo que te mola y siempre a la moda, comiéndote la cola y tienes una sola. Ya estamos otra vez criticando al establecido sistema. Aquí estamos otra vez mientras nos toque la reventemos. Bueno, ba, hortxe izan dugu abiaduren handiko trenaren aurkako deialdi hori, eta orain denok itxoiten zenuten momentua, gure gonbidatu berezia, Marie Txalarreko Jaime dugu gurekin hemen txingurri hotxake. Arratxaldeon. Leon Ze moduz zabiltza, maritxalar jauna. Ondo, baino, kriston, sarrera txarra egin dozu, ez diazu nire musika klasika jarri, hor... Ostia, barkatu, barkatu, bilatuko dut, e, aipatu beharrekoak aipatzen dituzun bitartean, nik bilatuko dizut musika klasikoa. Vale, vale. Ondo iruditzen zan zeizu. Ondo iruditzen zan, baino, urreko bateako... Zerrera jungo naiz. Eia da, eia da. Zerrera? Bai. Baina zerrera ezea jungo ez da. Bai, hor lagun asko ditut. Baina, a uste eta aurrekoan ulertu nuena zen antisistema bilakatu zinela, zera serrera jungo. Ez ez, broma bat zen, joder, ah, bueno, ah, jartzen garen. Bo, Mari Etxalarreko Jaime, zertaz itzein behar diguzu gaurkoan? Bueno, ba, dakizu benez, ba, orain dela urte bat inguru edo, nire barnean, ba, esan genuen ba, jendro txiki bat hasi zen, ba, jendro hori hasiera batean tripako mila zela pentsatzen nun baina denbora pasata eta denbora pasata beko ba zenun pentsamendu kritiko eta barne irautza bat hasi zala hori izan diren jendro zen tripako mila Orduan ba ez genoztik ba, badakizuen ez Euskalten apuntatu nintzen Ez ere, aritu nintzen hor supermerkatutan Eta zuei trukoak eman nizki, zuen ba, Ola, gabon oparo batzuk pasatzeko diruri garzatu gabe Da gero, ere bai, ba, gure konstruktore maitagarri ba, Espropiazioaren bat egin ditut ba, lagun e, gaztetxeko lagun batzuentzat. Ta bueno, eta azken aldi honetan ba, donostiko akampalekoan egon naiz Hori bai, e, bisera eta egoski kin Se ha sido esa agertu, hola, eh tal cual se Jaime, Jaime, se ha puesto, o sea, qué yo, cocina pa que ni es bueno, ala hori pasata, baina ere ba, ba izan dut pixkat krisi krisi psikologikoa edo egon naiz ba nire azken bola ontat ba etxekupatik ateratzen nintzen, zebain etxekupa batean nago lotan ba omizitzen Etxe okupa baten bizizea. Bai, bai, atamar porkulo jabetza privatua bidali dut. Nire palazioa, san, bueno, eman diet txiroei. Eh, lurrak konektibizatu ditut. Da gaztetxo batxun da hor, baratzen egiten. Nire ja, lurretan. Bai, du aprobetsatzen aldugu, beste, zu bezalako beste norbei baldin badago, hor e, lurrak dituena eta ez dakiena zer egin beraiekin, ba, hemen e, bagaudela pertsona batzuk, kooperatiba, baratza kooperatiba bat egiteko asmoarekin, aurreko saiotan itzein dugu honetaz. Ba, utxeko nien, bai, baino, ja, nera kolektizatua dago, da lurra ja martzen dago, da ez dago lekunik. Da, kristoren, egiten ari iraultza pertsonala, da, bai, izugarria. Bai, e, pentsamenduarekin batera, noa, ere bai, da, bueno, bakin zuen, eh, herriaren aldean agola, azken mola ontan plusbaliaren kontra jungera, zuk ere, badakin limon, ez, zuk ere zera hortan, eta mona zarrake bai, zuk ez, ez, zu burgez batza. Zer ba? Burgeza, marrik. Baina, bueno, ni ba, hori, ba, azken mola ontan, ba, etxokupatik ateratzen nintzen, da, norbaiten presentzia zumatzen nun, uste un polizia zala baino nire psikiatrarekin egon nintzen hitz egiten da zan ba, Nire barne polizia edo nire Nire jo zanbaltuaren pertsonifikazio izan lehikela Asi nire burguinan zegoela bakarrikan Da noiz baita izan dut krisi bat non nire lehengo Lengo maritxalar, ez Maria Txalar, Mari Txalar atenatzen zitzaidan, da agian egon hitz egiten, ba, lagun batekin edo, da, jipi, perro flauta, en plan, hola. Si, duzu, trastorno bat, trastorno edo? Trastorno bipolar bat dakat, da, noiz baitean ateatzen zait nire Mari, Mari Txalar zikin hori. Mari Txalar, badut eh, eskatu diazuna hemen pixat A ber, a ber, deleita noz. Tararau, tararau toti toti Maritzalar, maritzalar Oso no, limoi, oso no Nahi aldu zegoer fondoan ustea musikita Utsi, hola, baixo, Beethovenen musika da Hoi da melodia maitagarria Bueno, bueno Ba, nijo, ba, bueno, zeitzen gogu pixka eta kanpatuaz, ja nire problema psikologikoak beste un baterako txiko ditugu. Eta kanpatuak dira zure gaurko gaia, ez da? Horretara etorri zera itzei, dira be, bereziki. Bueno, kolaboratzea zuekin, bai, bai, lagun bai, bai, gera. Bai, bai, bai es, bai, esan, bai, bai, ez? Bai, bai, bai. Bale, bale. Kristo nagunak. Ah, ondo, zei usted no un, que el eh, santi bezarengo zenula, eh, nire alde batean utzi. Baina, bueno. Ez, nik ez su tori ingo haupa lagunak. Ba, bueno, beste agonean, ba, e, nintzen e, eh, akampatura, akampadara. Da, bueno, esan duan ez, ba, ez, naiz lotara lo egitera gelditu, baina, bueno, asamblada eta komitxo talde batean egon naiz, jendeak ez da, ez du ikusi ni maritzen lan nintzela, eta, bueno, da beste, komento bat, otro. Oso, oso eroso sentitu naiz, da nire aserrea bota dut hor, baina, bueno, alere kritiko pixkat izan bergera, ez, limoi. Bai, bai, noski. Zue gontzeran? E, akampadetan. Bai. Egun batez, pasan nintzen bai, egia esan ez naiz gehiagi egon, baina pixka bat bai. Eta ze, ze, ze nolako impresioa duzu? Bueno, ondo ez, jendia gaztiak e, eta ez gaztiak e, hor e, beraien aserrea erakustea beti ona da, ez? Bai, ona da, baina honik Nik ez dituen, nik ez nun somatzen azerret bank egon edo, zor, zer dira geldirik, pipa jaten, ba nire ustez, e, mendiak, e, belar gehiagin dago, eta urbanizatu izatu inberda, mendi guztia, ez nire gazte, ez nire izatez ezaten. Ez dugu hori egin, da ustia, oi, ez duk, unazioa duk. Da gero, beste batek, e, kezi, eik a las pimes, Desde aquí y más D, expropiación a muerte, o sea, expropiación es, exportación, <laughs> ya. Expropiación bye Expropiación es. exportación es, exportación es, expropiación bye hoy izan que... zure lelo berria, María Chalar Mari, ostia, ez da txarra, eh? Es da txarra bat ere. A ver a ver, nire la lagunei azalduko con a y es esa esate dute. Zezu lakasita gaztetxean ibiltzen zea la ere. Ez, ez, ez, ez, es, es, es, Internet eta wifi bidez, laguna gera eta hor Facebooken ah, aritu eh, eta Twitterrez, ah, Twitter, Twitterra da arma iraltzaile modernoena. Bai, ez. Bai, bai, karagarria, eh. Han da, bakarrik Twitterren hitz egiten zaten, da, ai, Twitter, Twitter, ari gara Twitterrera teatzen. Opa, opa, Twitter revoluzi. Baina, bueno. Ba hori, hazin era, bani egun nintzen eta usten hon hori el diario de, pra, de Patrizia zala, bakoitza bere pena botatzen zuen, horri or, batean apuntatzen zen, da, opa, egin dugu irautza. Na gero, ba, ni egun hori azaltzea espropiazioak eta, eta bere etxe bat okupatzen genuen, edo, edo hori, ba, ekin bat egitea, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, botere politikoari direla baiestatzen, Da, bere ez daude botere politikoak. Da, bueno, ba hor, kontra esan horretan, genbiltzan murgildurik, da galdurik, ebai, eh, da, bueno, daia ni penas ez dakizeta. Bueno, Mario bot, bai, etorri barko zea hemenik bihaztera berriz. Ba, bo, akabatu zai denbora? akabatu zego denbora, bai. Bueno, bueno. Ez zerbait azkar azkarra esan nahi duzun. Bueno, animo gazteak, segi zuen borroka kritikoaki, baina hori, eh, pentsamendu kritikoa sustatuz, ze oraindik an hortik dabiltzaten te, eh, teoriak eta ez dire oso oso oso oso oso oso, klara eh. Ba, sumildu guztiei, indignatu guztiei entzun zazue Marietxalarren hitz e, nola esango zen hitz e, eh, magikoak magikoak menos exportación más expropiación Ba, hemen usten dugu dena. Aio, Aio lagunak. Jarri nazo pista hori berriz. Tirorirorirorirorau. Teta, teta, teta, tau. Tarirori, tarirorau. Espropiazioak, bai, bai, bai. Esportaziorik ez, tarirori. Bueno, lagunak, ondo izan.